Həmçinin əziz qardaşlarım, izzətin səbəblərindən müsəlmanlar parçalanmağa səbəb olan nə varsa hamısını dəf eləməlidirlər. Rədd eləməlidirlər. Parçalanmağa səbəb olan heç bir şeyə imkan verib şərait yaratmamalıdırlar. Birincisi, ən böyük parçalanmağa səbəb olan müsəlmanların arasında gəzən nəmimətdir. Söz gəzdirmək. Buna hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Lə yədxulul cənnətə qattət. Hədis Buxaridədir. Deyir, cənnətə söz gəzdirən insan girməyəcək. Nə deməkdir bu? İslam aləmində bu böyük bəlalar törədir. Alimlərin arasında fitnə yayır. Elm əhlinin arasında fitnə yayır. Elm tələbələrini bir-birinə düşmən eləyir. Parçalanır aləm bir-birinə. Baxırsan ağzından söz çıxır, onu götürür aparır, ona yayırı. Üstdə də falçılar bir şeyin üstə onluq qoyan kimi, baxırsan müsəlman da birinin üstə onluq qoyub danışır. Və bəzən deyilən söz olur, amma yaylası söz deyil. Bəzən deyilməyən söz olur, sənin adınla gəzir. Ümumən müsəlmanın üzərinə düşən şey nəmmamlığın qarşısını almaqdır. Bir sözü eşitdinsə, qardaşım, bunu saxla və gedib nəmmamlıq eləmə. Və bil ki, müsəlmanların parçalanmasına, dağılmasına və fitnə fəsadın girməsinə səbəb olacaqsan. Və bunu dindir deyib, haqdır deyib, üstə düşüb özünü aldatmayın. Əgər bu belə olmasaydı peyğəmbər sallallahu o insanın cənnətə girməyəcəyini deməzdi. La yadxulul cənnətə qattat. Nəmmam insan, söz gəzdirən insan cənnətə girmir. Və əziz qardaşlarım, həmçinin ən böyük bəlalardan biri nəmmamlıqdan daha betər olan qeybətdir. Adətən bu da çox yayılıb. Bu da parçalanmanın səbəblərindəndir. 4 müsəlman, 5 müsəlman, 5 nəfər bir yerə gəldimi, 6-cıdan danışırlar. Hamısı 3 yerə 3-cü oldularsa, bu 3 olar, o 3-ündən danışır, o 3-ü bu 3-ündən danışır. Qeybət etmək, nəmmamlıq, yalan danışmaq, böhtan etmək, bunların hamısı fasiqlərin sifətindəndir. Dindən uzaq olan insanların sifətindəndir. Və sizə vaxt keçdiyinə görə söhbəti uzada bilmirəm. Son tövsiyəm etmək istəyirəm, əziz qardaşlarım. O da bu ayətə tətbiq eləməlidir. Hər bir müsəlman. Ya eyyuhallazina amanu in ca'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Belə bir dövrdə yaşayırıq vallahi. Və bunu təhqir eləməmək lazımdır. Ey iman gətirənlər, sizə bir günahkar insan, fasiq birisi xəbər gətirdikdə onu təsdiqləməmiş inanmayın. Sən demə mənim dostumdur bu. Sən demə mən buna güvənirəm. Sən demə bu insan elmlidir. Sən demə bu insan və s. Hər şey nəfs ortaya girib sən düşünə bilmədiyin kim ola bilər. Mən də danışa bilərəm, sən də danışa bilərsən, o qardaş da danışa bilər. Və bunu bəzən insan qəsdən elə bilər, bəzən qəsd olmadan ola bilər, cahillikdən ola bilər. Amma sənin vəzifən nədir? Sənin vəzifən, bu dəqiq alimlərin əsas böyük problemləri nədir? Alimlərin arasında fitnə salmağın iki şeydir. Birincisi, alim demədiyi sözü onun adı ilə nəql eləmək, nəql eləyirlər. İkincisi də alim deyib qəsd eləmədiyi şeyi onun belinə qoyurlar. Bu iki şey var. Bunu adətən insanlar çəkə bilmir. Ona görə, əziz qardaşlarım, baxın, ayət kimə gəlib? Ayət sahabələrin birinə nazil olub və heç kəs də bugünkü dövrdə sahabələrdən üstün deyil. Ən bu dövrün ən imanlı insanı, ən Allaha yaxın olan insanı heç sahabənin dırnağına belə dəymir. Peyğəmbəri bir dəfə görmüş olan insana heç dırnağına dəymir. Çünki Peyğəmbərin bütün sahabələri, Hamısı cənnətlə, cənnətə girəcəklər. Bizim əqidəmiz budur. Hamısı cənnətə girir, hamısı cənnət əhlidir. Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allahdan. Biz sahabələri sevmirik. Sevirik. Peyğəmbər sallallahu sevirik. Peyğəmbər sallallahu əhl-i beytini sevirik. Peyğəmbər sallallahu sahabələrini sevirik. Hətta öz valideynlərimizdən daha çox. İslam dinində elə bir kitab yoxdur ki, orada Peyğəmbər haqqında, onun ailəsi, əhl-i beyt haqqında, sahabələr haqqında yazılmaz. Bəzən görürsən, iftira olunur, əziz qardaşlarım. Bəzi firqələrdən güya biz əhl-i beyti sevmirik. Onları qarşı tərbiyəsizliyə eləyirik, saygısızlıq eləyirik, hörmətsizliyi, mərfətsizliyə eləyirik. Allahın da olsun ki, bu iftiradan başqa bir şey deyil. Peyğəmbər s.ə.v və onun ailəsindən olan iman əhli kim varsa, onları öz canımız kimi sevirik. Və biz onu sevməklə, biz onu sevməklə Allaha yaxınlaşırıq. Ona görə bunu deyirəm ki, bugünkü gündə sən bir insan olaraq qulağına bir xəbər çatdı mı, kimin haqqında olursa olsun, o xəbəri qəbul eləmə ta o adam onu təsdiqləmədikcə. Misal üçün, əgər sənə deyirsə ki, bu qardaş Abdullah deyirsə ki, burada Muhammed belə dedi onda o zaman onu saxla. Məhəmməd də buradadır. Ona deyilən ki, sən ondan eşitdim desə eşitmişəm. Əlhamdülillah telefon var, internet vasitələri var, kütləvi informasiya e, vasitələri var. Qardaş nə əlaqə saxla ki, mən sənin haqqında filandan belə bir şey eşitdim, doğrudur. Məsələ orada çözülsün. Örtürüb bastır, bastırılmasın. Sənə bir adam gəldi, dedi ki, sünnülər əhl-i beyti sevmir. Onun qolundan tut, deyilən hansı sünnü? Və sünnilərin hansı kitabında yazılıb bu? Qoy sənə gətirsin istat, dəlil, əgər haqdırsa. Yoxdur qardaşlar, əziz qardaşlarım. Allaha and olsun ki, əhl-i sünnənin əqidəsinin ən təməl məsələlərindən əhl-i beyti sevmək. Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytini sevmək. Bunu, bu sevinclə Allaha yaxınlaşır. Və burada sahabəni gətirirəm, ayət sahabəyə görə nazil olub. Peyğəmbər s.ə.v göndərir ki, get filan yerdən zəkatı topla gətir. Nəysə ərinir. Ərincəhliyi ucbatından gəlir deyir ki, olmadı ya Rasulallah. Peyğəmbər sallallahu qoşun hazırlayır ki, gedib onlardan zəkatı alsın. Ayət nazil olur ki, hər xəbər gələndə onu təsdiqləmə ta onu sübut eləmədikcə. Aydındırmı? Ona görə əziz qardaşlarım, əgər müsəlmanların arasında olan fitnənin qabağını almaq istəyirsənsə, müsəlmanlar topluluğunda sülhün olmağını istəyirsənsə, qardaşlıq möhkəm olub, İslam gözəl şəkildə yaşanmağını istəyirsənsə, bu dediyim tövsiyələrə, nəsihətlərə tətbiq eləməyə çalış, riayət etməyə çalış. Doğru əqidə öyrən. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinin qədrini, qiymətini bilginən və Peyğəmbər sallallahu sünnəsinə, hədislərinə hörmət, mərfət göstərginən. Ondan sonrasında qardaşlığı yaşamağa çalışginən. Nəmmamlıqdan, qeybətdən, yalandan, iftiradan, böhtandan uzaq durmağa çalış və sənə gələn xəbərləri təsdiqləməmiş, sən onu qəbul etmək ilə. Allah daldan istəyirəm ki, qəlblər, qəlblərimizi birləşdirsin. Amin. Və bizləri bir-birlərini Allah üçün sevən bəndələrini etsin. Bir-birimizə qarşı qəlbimizdə olan kini, həsədi, paxıllığı və bütün nə çirkinlik varsa Allah onu qəlbimizdən çıxartsın Amin. və yerinə iman, ixlas, sevgi, məhəbbət olursun. Bilmədiklərimiz öyrətsin, bildiklərimizə ixlasla əməl etməyi nəsib eləsin. Uca Allahın gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bu dünyada bir iman əhli kimi yaşayıb, huzuruna iman əhli kimi köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməyin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.